حمدا لك يا رحمن علمت القرآن وجعلته تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمحسنين وصلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله الذي جعل الله لنا أسوة حسنة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ndugu watukufu wa Kiislamu awali yote ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia neema nyingi walau tukisema tuanze kuzihesabu hatuwezi kuzimaliza maskini ameweza kutufanya kwa wanadamu kwa kauli yake mwenyewe anasema walaqad karramna bani adam katika viumbe vyote au alivyoviumba mwanadamu akamkirimu akamtukuza kwa hiyo kwa kuumbwa kwetu kwa wanadamu hakuna haja kumshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia tumshukuru yeye kwa kutufanya sisi na kutujalia sisi kwa waislamu hii ni neema kwani wasiokuwa waislamu hawajui nini wale nini wanywe kipi wavae kipi wasivae nani wamoe nani wasimoe kwa sababu hawana yule ambaye wataweza kuwafanulia hayo lakini kwa neema ya Uislamu basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufanya kuwa ni wanadamu wa kihakika pia ni lazima tumswalie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye Mwenyezi Mungu ametutaka sisi tufanye ndio ruwaza njema kwa lolote kile ambacho tunataka tukifanye basi tumwigize mtume sallallahu alayhi wasallama bila kuwasahau jamaa zake wa karibu na wale wote ambao watakaobeba ulinganizi wake mpaka siku ya kiyama kwanza ni kuhusu nafsi yangu kisha ni kuhusiana na nyinyi juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo la takwa Allah ni zito jambo hilo la takwa Allah ni zito isipokuwa kwa watu wenye akili na kwa watu wachache ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewachagua ndio anaweza kufahamu zito ingelikuwa yatosha kwa hutuba kusema fa ya ibadallah usiku mwanafsi bitakwa Allah tukamaliza hutuba lakini nyoyo zimesusua eh kwa yale ambayo yamezaliwa na nidhamu za kimaisha zilizokuwepo leo tuko mbali na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala basi hakuna budi kuwe na maelezo mapana juu ya swala hilo la takwa Allah subhanahu wa ta'ala na leo hutuba yetu imebeba anwani dhihirisho la umoja wa umma wa Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza inna hadhihi ummatukum ummatan wahida hakika ya umma wenu huu ni umma mmoja leo wa magharibi wameweza kutugawanya gawanya kila mmoja akawa na lake wala waislamu hatuisi kwamba sisi kama umma wa Kiislamu ni umma mmoja lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutilia mkazo na herufi ambayo imetangulia inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kwa hakika ya umma wenu huu ni umma mmoja wa ana rabbukum fa'budu fa'budun na mimi ni ndo Mola wenu basi mniabudu waislamu tunataka tumwabudu Allah na waislamu tujifahamu kuwa sisi ni umma mmoja magharibi yake na mashariki yake hakuna tofauti baina ya muislamu aliyokuwa Syria na muislamu aliyokuwa Somalia na muislamu aliyokuwa Amerika na muislamu aliyokuwa Uingereza na muislamu aliyokuwa Tanzania Kenya na kwingineko kule bali kwa ujumla wetu kama waislamu basi sisi ni umma mmoja na ni wajibu eh, ku kulinda umoja huu hukumu ya umoja huu ni wajibu na ni wajibu kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu nashikamaneni na kamba Mwenyezi Mungu yani mshikamane na dini ya Mwenyezi Mungu yani kwa pamoja wala yatafarraku wala msifarikiane Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka kama umma wa Kiislamu kwani umma mmoja basi tushikamane na dini yake tukiwa wamoja wala tusigawanyike gawanyike wala tusifarikiane kwa kuonyesha jambo hilo ni wajibu mwisho Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza wala tafarraku kuna katazo la kufarikiana kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatulazimisha kama umma wa Kiislamu tuweze kuwa wamoja tuweze kushikamana dini yake hakika ya mshikamano huu ni siku ambayo tutakayoshuhudia katika mgongo wa ardhi kutawazwa kwa mtawala wa Kiislamu ambaye anaweza kuziunganisha biladi za Uislamu na kuunganisha Uislamu magharibi na mashariki kuwafanya kuwa ni umma mmoja wa kihakika badala ya ku, ku, kuachana na mipaka ambayo magharibi wa koloni wametutolea na wakati huo mtawala huyu ataweza kutuunganisha waislamu kama umma mmoja kihakika umoja huu unadhihirika katika sehemu kubwa mbili kwanza ni umoja wa itikadi kwa kauli yake Allah subhanahu wa mtume pale aliposema buni islamu ala khamsi umejengwa uislamu juu ya nguzo tano awe aiwayo muislamu wa magharibi na wa mashariki wote tumebeba aqida ya Kiislamu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah na wote nguzo za imani ni zile zile sita kwa Muislamu wa magharibi na Muislamu wa mashariki na hata nguzo za imani za Uislamu ndio hizo hizo tano kwa Waislamu wote kwa hiyo katika masala mazima ya kitikadi sisi ni wamoja wa kihakika lakini kama itoshi pia ni tunatakiwa tuwe wamoja katika upande wa kisiasa kwa kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema man ataakum wa amrukum jamia ala rajulin wahid yuridu an yashqa aswakum au yufarriqa jama'atukum faktuluhu hadithi hii inaonyesha uzito wa hali ya juu wa umma wa Kiislamu kuwa umma mmoja chini ya kiongozi mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yeyote atakayekujeni nyinyi hali ya kuwa amri yenu ipo juu ya kauli ya mtu huyu mmoja naye si mwingine ni mtawala wa Kiislamu yani akatujilia mtu sisi tukiwa tuko chini ya mtawala wa Kiislamu yuridu an yashaqqa yashaqqa aswakum au yufarrika jama'atukum akataka ausambaratishe umoja wenu au agawanye kutokana na kiongozi wenu huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa amri faktuluhu huyo atakayekuja kwa ajili ya mtu mkiwa chini ya kiongozi mmoja chini ya mtawala mmoja wa Kiislamu basi muweni kauli maarufu ya Saidina Umar al Khattab kuonyesha kwamba umma wa Islamu umoja wetu ni lazima kuwepo kwa upande huu wa kisiasa wa kiutawala wa kiusimamizi nasema innahu la islama illa bijamaa hakuna uislamu isipokuwa kuwe na jamaa wala jamaa illa biimara na hakuna jamaa yote mkusanyiko wote ila biimara kuwe na kiongozi wala imara illa bisami' wa ta'a na hakuna uongozi ikiwa kiongozi huyo asikilizwi wala hatiiwi kauli hii ni dhihirisho la wazi Uislamu ni wa itikadi na wa kisiasa na upande huu wa kisiasa ni lazima kuwepo na mtu mmoja atakayeunganisha Uislamu hawa magharibi na mashariki kwa masikitiko leo makubwa umma wa Kiislamu hatupo chini ya, ya kiongozi huyu kwa hiyo umoja wetu umebaki kana kwamba ni umoja wa nadharia na kwa bahati mbaya walipatikana wa magharibi wakasimama dhidi yetu basi wakaweza kutugawanya vizuri pasavyo ikawa muislamu mmoja na muislamu mwingine hawaoni umuhimu ya kuwapa kwa pamoja kwa hiyo hotuba yetu inataka kuturejesha turudi waislamu tuone kwamba kuwepo kwa, kwa umma mmoja sisi ni jambo la lazima ni jambo la wajibu kama umma wa Kiislamu wa ana rabbukum mtume Mwenyezi Mungu asema inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun hakika yeye huu ummati wenu ndio umma mmoja na yeye Allah ndio mola wetu basi tumwabudu umoja huu ni lazima udhihirike katika maeneo kadha kwanza ni lazima udhihirike katika kujishughulisha na kadhia za umma kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kuntum khaira umma nyinyi mmekuwa umma bora ukhrijat linnas mmetolewa kwa ajili ya watu yani nyinyi maislamu mpo kwa ajili ya wanadamu basi ni lazima kama umma wa Islam tusimame kwa kadhia zote za umma wa Kiislamu na ulimwengu wa wanadamu kwa ujumla kadhia mfano wa kadhia zinazowakumba waislamu wa Myanmar China wanauawa huko Syria haya ni katika masala ambayo yanakumba umma wa Kiislamu damu tukufu kuliko hata alkaaba kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam leo yachezewa inamwagwa kila kona ya magharibi lakini sio kumwagwa tu bali na majina mabaya tukaitwa umma wa Islamu tukatukaniwa mtume wetu ikatukana dini yetu na wenyewe tukaonekaniwa ni waharibifu katika mgongo ardhi kwa majina ya ugaidi na majina ya kadha wa kadha ambayo imepelekea leo ulimwengu mzima kila biladi ina magereza ambazo ndani yake kuna waislamu kwa tuhuma za ugaidi ikiwemo biladi yetu hii ndugu zetu watatu ambao ni wanachama wa Hizbut Tahrir Sheikh Ramadhani Moshi Salum Waziri Mkaliaganda na Salum Omar Bumbo hawa ni miongoni mwa mfano lakini kuna mashekhe wa uamsho wana miaka takriban saba na kuna waislamu kaza wa kaza waliokamatwa Morogoro Arusha hii yote ni katika majanga yanayokumba umma wa Kiislamu kwa hiyo kama umma wa Kiislamu tunataka kujishughulisha na kadhia za umma huu tusimame imara waliodhulumiwa tuonyeshe dhuluma zao kwa sababu gani kuntum khaira umma nyinyi waislamu ndio umma bora ukhrijat linnas mmetolewa kwa ajili ya watu na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia almuslimu akhu almuslim la yadhlimuhu wala yahdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza kwamba Muislamu ndugu yake Muislamu wenzake hawezi akamdhulumu wala hawezi akamwacha wakati anahitaji nusura kwamba simnusuru anapohitaji msaada Muislamu wenzake atakosimama naye na wala hawezi kumdanganya lakini pia hawezi kumnyongonyesha kumfanya dhalili kumfanya mnyonge kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ataqwa hauna mwisho hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu muslimin ala almuslim kila muislamu kwa muislamu mwenzi wake haramu damuhu ni haramu kumwagwa damu yake wa maluhu na mali zake wa irbuhu na heshima yake kama umma islamu tunatakiwa tusimame kiudugu kuweza kupaza sauti zetu dhidi ya waislamu wenzetu kwa sura ya udugu wa kiimani ambao wapo katika majela wapo katika mahabusu ambazo hazijulikaniwi kesi zao zitasomwa lini kwa kile ambacho kinachoitwa kutokamilika kwa upelelezi waislamu tunatakiwa tusiwasahau ndugu zetu hawa kwa dua kwani mtume sallallahu alaihi wasallam pia anatuelekeza ma min abdi muslimi yadu li akhihi bi dhahri al illa qala al-malak walaka bimithli na hasa tukilinganisha kuwa tupo katika masiku matukufu masiku kumi ya Dhulhijja ambayo yana uzito wake na utukufu wake wa kipekee katika masiku yote ya ulimwengu huu Mtume anaelezea asema haiwi kwa mja tena Muislamu akawa akimwombea dua ndugu yake ambaye ala dhahri alghaibi hamuoni hayupo manake wakati anamwombea dua hayupo pale illa qala almalak isipokuwa malaika usema wala kabimisi na wewe upate mfano wa hicho unachomwombea kimwombea mwenzako kheri basi Allah anakutakia malaika anakutakia kheri mara mbili hapo kwa hiyo kama umma wa Islamu ni, ni, ni wajibu wetu kwa fariji kwa kuombea dua ndugu zetu na hilo ni kwa kuitikia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inaonyesha kwamba udugu wa Kiislamu ni muhimu Pale Mtume SAW alaihi anasema unsur akhaka zaliman au mabluna au mabluma tunatakiwa kama umma wa Islamu kwa kauli hii ya mtume inayotaka umnusuru ndugu yake awe zalim au mwenye kudhulumiwa awe yeye ndo amedhulumu au yeye ndo amedhulumiwa tunatakiwa tusimame kama umma wa Islamu kumnusuru ndugu yako huyo kwa hiyo tuna kila sababu kama umma wa Islam kupaza sauti zetu kwa ajili ya kudai haki kwa ndugu zetu hawa ziweze kufanyika na ziweze kutekelezwa kutekelezwa ikiwa wana hatia wasimamiwe mashtaka wasimamishiwe mashtaka na la hawana hatia basi wachwe huru na huu ndo utakuwa ndio uadilifu kinyume na hapo utakuwa ni ni udhalim barakallahu li wa lakum bil ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم تمام الله نتناكيني جوا كل يوم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى ama tumo katika hutuba ya pili ambayo ni mwendelezo wa hutuba ya awali hutuba imesimamia juu ya kudhihirisha umoja wa umma wa Kiislamu umma wa Islam ni umma mmoja na kama umma mmoja basi wanatakiwa tukuzwe na majambo ya Waislamu wenzetu magharibi na mashariki kama umma wa Islam tunatakiwa tumnusuru Muislamu anatakiwa mnusuru ndugu yake akiwa amedhulumu au amedhulumiwa kwa sababu Muislamu ndugu yake ni Muislamu mwenziwe kwa hiyo kama umma Islam na kama umma mmoja tunawajibika kufanya hayo kwa sababu ni sehemu katika itikadi tukufu ya Kiislamu na pia ni sehemu katika maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza ma min ayamin al'amalu salih fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaeleza utukufu wa masiku haya tulikuwa nayo na akasema hakuna amali yoyote katika amali njema ambayo itakayofanywa katika masiku haya kumi isipokuwa amali hiyo itakuwa na ujira mkubwa zaidi kuliko amali yoyote amali njema inayotendwa katika masiku mengine inapotendwa ndani ya mwezi huu masiku haya kumi amali hiyo ina ujira mkubwa na malipo makubwa kuliko amali ya aina yoyote masahaba kwa kufahamu uzito wa amali ya jihad na ukubwa wake wakatuulizia swali faqalu ya allah wala aljihad fi sabilillah hata kama ikiwa ni jihad katika njia ya Allah mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala aljihad fi sabilillah hata kama ni hiyo jihadi amali njema itakayofanywa katika masiku haya kumi yana ubora yana utukufu kuzidi hata jihad illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika shay kisha mtu alotoka kwenda kupambana katika jihad ikawa hakurudi yeye haikurudi mali yake hakikurudi chochote akafia huko huyu hatuwezi kumzidi kwa amali kwa nini hadithi hii hadithi hii ni kutotaka sisi umma wa Kiislamu hasa kwa mnasaba wa machukuo haya matukufu ikiwa kupaza sauti dhidi ya dhulma ni katika wanazofanywa waislamu wengine ni katika masala ya kiimani basi tunahitajika zaidi katika masiku haya kujipinda katika amani kama hizo za kuweza kumnusuru Muislamu mwenzio ndugu yako katika imani kwa kupaza sauti za dhati za ikhlas naam ikiwa kwa umoja wetu kama umma wa Kiislamu tukaungana bila kuangalia tofauti ya taasisi zetu maana hizi si tofauti alisema Mwenyezi Mungu wala tafarraku baadhi ya watu kufasiri aya kana kwamba wanaamka usingizini hivi waislamu hawajafarikiana waislamu ni wamoja katika itikadi bali leo hakuna tu wa kuwaunganisha lakini tofauti ndogo ndogo hizi za kimadhehebu wakapatikana watu waovu wakazichukulia kama ni tofauti wakazipandisha juu na kufanya waislamu wasiwe na masikizano kwa tofauti ndogo ndogo hizi waislamu ni umma mmoja katika itikadi katika ibada zao zote katika masala yao yote ni umma mmoja kwa hiyo kama umma wa Kiislamu na hata tukiangalia tupo katika masiku matukufu haya basi tuna ulazima wa kupaza sauti zetu wa kuwaombea ndugu zetu waliokuwa ndani wale ndugu zetu kiimani wale wana familia zao wale wana wazazi wao wanawategemea wale wana watoto wao wanawategemea sasa ni miaka saba wengine ni miaka miwili ni miaka kadha kadha hapo ndani ni mahabusu kwa tuhuma tu ni wakati kama umma wa Islamu kupaza sauti zetu bila kuangalia tofauti zetu ni wadugu kiimani na sisi ni umma mmoja kihakika kama alivyosema Allah inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun katika masala ya kiibada na haya katika mambo haya ya kuwa kudai haki kwa ndugu zetu basi ni katika masala ya kiibada kwa sababu ni katika yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ndugu zangu waislamu tu tushiriki katika masala kama haya tupate sauti zetu ili wahusika waweze kusikia vilio vyetu kama umma wa Kiislamu wao wanasimamia katika biladi zetu hizi waislamu na wasiokuwa waislamu kwa hiyo wafanyie uadilifu waislamu na wasiokuwa waislamu kama wanavyonadi wao ni watu wa haki na uadilifu inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ورضى عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا يا إلهي من مجيبات الندامة يا الله يا الله ما لنا غيرك يا الله يا الله يا الله ما لنا رب سواك يا الله اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا في سجون الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة